Справжній вік 52. Всі озирнулись на голомозого, підсліпуватого дідугана та не йняли віри. Старий не знав радіти йому чи сумувати. Ізавель. Сорок, шістдесят і справжній п'ятдесят. Знову всі зітхнули від подиву. Мені всього п'ятдесят років, зовсім не стара, як виявилось, жінка вперше усміхалась, а всі решта з недовірою дивились на її сиве волосся та глибокі зморшки. Усе прочитане було дивним, але ми навіть не уявляли, що чекало нас попереду. Даліла. Особиста оцінку віку 25, оцінка інших 30, справжній вік 38. Нет, это ошибка. Далила аж підстрибнула. Ти не там прочитав. Все правильно. Тут так написано, захищався малий. Заспокойся, знову різко перервав рулим і водночас поглянув на Далілу якимось невтішним поглядом. Читай мій вік. Особиста оцінка одразу справжню. Малий зробив паузу і не наважувався читати. Кажи. Двадцять. Почалися крики. Даліла стверджувала, що все це помилка. І Ізавель заперечувала, а ровим із подивом вдивлявся в зошит. Хоч як я був здивований тим, що величезний волохатий чоловік із невеличкою лисиною виявився юним хлопцем, однак мене все-таки цікавив особистий вік. Я став за спиною Ровима і намагався через його велике плече розгледіти останній рядок у таблиці. Щойно я його побачив, в мені наче стався вибух. Ніби я раніше бачив якусь тривимірну систему координат і себе на ній. Та ось раптом вона тріснула і розсипалася на друзки. У правому нижньому куті стояла цифра 34. Вдивлявся ще раз та ще раз. Цифра не змінювалася. Я зробив крок назад і намагався охопити поглядом усіх. Мені потрібно було терміново встановити місце кожного в новій системі, зрозуміти своє ставлення до них. Від самого першого моменту притомності я був впевнений, що є молодим хлопцем, однолітком Соломеї, трохи старшим за весолома. значно молодшим за Рувима. А виявилося ось що. Я старший за Соломею на дванадцять років, а від Рувима аж на чотирнадцять. Это какая-то ошибка. Доктор не мог знать наш возраст. Не мог, кричала Даліла і увесь цей час чомусь зверталась до шелешеного Рувима. Зачекайте, тут іще є таблиця з нашими іменами, раптом вигукнував Солом. І стовпчик названо справжні імена. Усі заспокоїлись. Рувим ніби намагався зосередитись. Читай. Але Солом почав не одразу, тому що першим було його справжнє ім'я. Авесолом Андрій.